Auscultu cae ripetu. Porzio septec. Disdoni mangiagioin per automobilo. Ien helpo por homoi sen movo capablo. La servo funccias per solidarezzo. Helpantoi plenumas la tascon sen page col basso au scinco sur pezzo da pano. acidae cucumoi, tomatoi, cae cepo, fromaggio, buttero, cae iom da pipro. Ien bona mangiaggio, cun tasso da teo. Se oni enuas, au mancas contento, necessas compensi la mancon mangiante. Precipe sucero promessas gaigon. En cuco au multae aliae dolciagioi. Sed taugas pli bone ausculti musicon. Vi povas electi legeran musicon per gi prifortigios la bona humoro. Vi povas resigni pri dolciai tentajoi. Citie vi povas paroli pri cio. Pri viai problemoi, pri viai impressoi. Vi trovos publicon en tiu ci rondo. Yes, oni appresos la grava in el diroin. Sed estu attenta, vi audos criticon. Do restu tranquila, vi povos respondi. Vi certe capablos refuti criticon. Ne estu timema, vi estas el stara li vercis commenton pri scia rapporto. Li milde criticis nur quelcain eraroin. Li diris nenion pri tiu scandalo, ce ciu ocasis tre aciai misfaroi. Si scribis respondon alia messaggio si bone comprenis che temas pri mono. Sed si ne capablis pri la costoin. Cai tial si tutte resignis pri cio. Ni povas collecti la sun energion. Existas por tio diversai eblezoi por cerpi electrom per sun collectiloi, au ancau por varmo, por heiti la domon. Si plendis pri fortai doloroi en brusto. Citiun problemon si sentis jam ofte. Necessas esplori la causoin por tio cae medicamentoi forprenu doloroin. Aperis sectanoi ce mia dom pordo, cae ili desiris discuti pri io. Mi tutte affable rifusis accepti, paroli cun ili pri iu ein temo si flustras caresse en lian orelon. Mi estas nun preta por nia plesuro. Li miras pritio, sed gioie reagas. Do ili tre baldau cun cusas en lito. Nur quelcae personoi subscribis la peton do mancis subteno por tiu proiecto. Sed alternativo ne estis videbla. Necessas refari la tutan planadon. Dormeto tagmese dividas la tagon. Vi povas digesti abundan mangiajon clarigas la menso por nova agado. Vi estas pli fresha, vi vidas pli clare. Fotelo posedas du brac apogiloin. Alie dirite, gi estas brac seggio. Gi donas al homo pli grandan conforton. Gitti altre taugas por bona riposo. La interparolo de ambau virinoe iam dauris tre longe, sed nun gi finigis. Dum ili parolis, al venis al voco, al unu el ambau, pro urgia afero.